eginen dugu benetan leku honean berakain beste maitatzen zuen itxasoaren gainean itxasoaren gainean nerekin shampunen xemeetzia Biloba, zure izena? Xabi. Xabi, zen ere? Zen ere, bai. Ogoi urte utzi gintuela, eh, zure itatxik? Eh, zuk ere zautu zinuen? Bai, eme urte ez zautu nuen, bai. Nire eh, osoa eta txiki, txikitan ere, bai. Zer goitzapen duzu? Ha, ah, itatxi eh, zen, bai, eh, denak ezagutzen zuten fama zuen, baina guretzako oso oso sintsoa e, eh, fa, familia na gure ardaz nagusia zen eta eta hori beti giro ona ematen e, bazkari guztietan e, denak ez zen genuen bezala nola zintzitzaion berari e, bertsuaren gustua tipitik hasi zen gitea bazuen oktarako? Ba, uste dut bazuela e, familia ziren denak laborantzan ari ziren baina bera hasi zen ba ditxotan gestasunak zituela e, eh, gazetatik eta gero bai be, laguna ezagunak izan zituen eta haien artean eh, ikasi e, eta, eta plazan beti ibili bai. Ofizioz zer lan zuen berak? Hemen izan da jantzalea, e, joan zen da kajera bi hiru aldiz a, a, atuna, atuna jantzatzen, gero argina izan zen ere eta, eta lan asko egin izin zuen bai. Eta sohtzaz? Sohtzaz gukunak ha. Eta gero Urguinan bizi izan da? Bai, bai, bai. Afen, senperen, eh, senperen sortuta eta Urguinan, eh, bizi, besanpun baita eh, etxana. Eskuarari buruz, eskuararen egoerari buruz, dura goi urte, oita bost urte, kezkatua zen, ikusten zuen, pixka bat ala ere erdalduntzen ari zela bere ingurumena edo baiko gazen berez? Ba, ikusten zuen, bai, nik falta, afen, gerozta gutxiago jendea mintzatzen zela Euskaraz, gure gure txan eh, beti entzatzen ginen guk eh, denen elgarrean elgarrekin amintzatzen eh, eta hori bera lortu zuen bultzatzen oraingo uh, gazte guziek bertxotan hasten eta orain ikusten dugu zenbat, zenbat bertxolari ezagunak diren ipajalde, ipajaldean eta egoaldean ondio ibiltzen diren Familian berian badira bertxolari gaiak edo ez? Ez, ez, guk denak izan gira hori dantzan, jaunean, eroak da gauza baina maleruski ez dugu segitu ditu. Bai, bere, bere bidea. Bon, ogoi urteren buruan eh, jendia hori da, ala ere, plazer egiten du? Bai, bai, bai, oraindik badira, gero azarragoak dira, ezagutu zituzten, baina beti eh, mukigarria da ikustea nola jendea ezagutu eta joitzen Batean eta pertzean zen hori ez izan zalantzan, Ertsu emaiten bezain bertze ezen, tahangularen arrantza, tahangularen arrantzan.